بسم الله الرحمن الرحيم أنا الفقير أنا الفقير أنا الفقير إسلامسكي davetski سيرفيس أونلاين أنا الفقير إلى رب السماوات أشكل المسيكين في مجموع حالاتي أنا الهم لنفسي وهي ظالمة خير عليكم ورحمة Islamski davidski servis. Ako pogledamo šerijat, studio Din. S kojim je došao Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam od naših gospodara, Allah azza wa vidjet ćemo da šerijat je došao da zaštiti određene stvari od ljudi. I to je ono što islamski učenjaci stavljaju kao prioritet. Što se zove pet stvari koje su nužne da šerijat njih zaštiti i da ih odbrani. Jedna od tih stvari jeste razum. Došao je šerijat da sačuva čovjekov razum. Jer to je ono što čovjeka dijeli i pravi razliku između njega i životinje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Mi smo počastovali čovjeka. Počastovali smo ga i odlikovali ga s čim? Sa razumom. Životinja nema razuma za razliku od čovjeka koji je visoko šta inteligentno biće. Zato je šerijat i svi propisi, sve narede i zabrane došle da zaštite taj razum čovjekov. zato ćete naći u Kur'anu da se razum zove ili Što znači zabrana? Razum u arabskom jeziku i Kur'anu se zove ono što zabranjuje. Zato što čovjekov razum čovjeka sputava i zabranjuje mu određene stvari pa da se ne spusti na stepen životinje. Pa ćete vidjeti ljude koji su izgubili razum, koji nisu slijedili upute šerijata i su se na stepen životinje i na stepen stoke i dozvoljavaju sebi stvari da rade ono što čak i životinja, možda i određene vrste životinja, sebi ne dopuštaju, ne dozvoljavaju. Pa ćete vidjeti da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol. To je tim ciljem. Nije Allah subhanahu wa ta'ala zabranio čovjeku alkohol zato što njemu treba da mi ne pijemo alkohol i da ne uživamo u tom čefu. Ne, ne treba Allah, Allah je bogat i neovisan od nas. Ne treba nikog od nas. Ali Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol da ne bi čovjek prekrio svoj razum i izgubio svijest, izgubio taj razum. Pa ćete vidjeti u tom kontekstu mnoge zabrane. Pa ćete naći da Allah subhanahu ta'ala zabranjuje, šta? Šarijetu zabranjuje opojna, sva opojna pića. Ili, s druge strane, drogu i tome slično, sve u cilju da ti sačuva razum koji je Allah subhanahu ta'ala dao i sa kojim te je odlikovao iznad ostalih stvorenja. Jedna od stvari Jedan od ciljeva šerijata, šta želi šerijat da sačuva, jeste i potomstvo. Želi Allah subhanahu wa ta'ala da imaš jasno potomstvo. I u tom kontekstu zabranjen je blud. I zabranjena su sve sredstva i svoje svi koji vode do bluda. Kao što ćete s treće strane naći da Allah subhanahu wa ta'ala, da njegov šerijat, njegov zakon, želi da sačuva u čast. Jer svako od nas ima potrebu u sebi da bude ponosan ima svoje ljudsko dostojanstvo. Čak i određene životinje imaju svoje dostojanstvo. Supu kad nagasiš, a kad ga poniziš, udariš, ima da vrišti. Jer ima u sebi osjećaj. Želim da bude dostojanstven koliko toliko. Ako ga nagasiš, počeće da vrije, da će da vrišti. Tako čovjek, kad ga nagasiš, kad mu činiš nasilje, nepravdu i tako dalje, čovjek se buni. Jer ima potrebu da bude dostojanstven. Da ima svoj čas. Zato ćete naći mnoge propise, mnoge naredbe i mnoge zabrane u šarijatu koji su došli baš da ti očuvaju tvoju čast. Jedna od stvari, to je četvrta stvar, koju želi šerijat da sačuva, kroz naredbe i kroz zabrane koje ćete naći u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jeste vjera. Želi Allah subhanahu wa ta'ala da ti sačuva vjeru. Jer čovjek se sastoji od tijela i duše, kako tijelo ima potrebu za jelom i pišem i uživanjem tako isto i naša duša ima potrebu za obožavanjem Allaha. Ima potrebu za jelom i pićem. A jelo i piće duše jeste šta? Ibadet. Vjera u Allaha azze o I zadnja stvar koju smo trebali staviti na prvu stvar, ali zbog konteksta teme o kojoj čas govorimo, cilj šerijata jeste da sačuva na prvom mjestu čovjekov život. Islam želi da sačuva čovjekov život. I nemojte dopustiti, kom slučaju, u vremenu velike kampanje koja se vodi protiv islama i muslimana općenito, nemojte nasjedati na određene priče i određene podvale. Nigdje nećete naći da je toliko šarijata, da je da toliko neki vjerozakon i neka ideologija vodi računa o čovjekovom životu i zaštiti i srednosti života kao što ćete naći u islamu, u šerijatu, u Allahu i subhanahu wa ta'ala. Zato naći mnogo propisa koji su došli direktno ili indirektno da sačuvaju čovjeku život. Pa pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio na prvom mjestu sebi da čovjek uskrati život, da učine suicid. Jer ako ne poštiš svoj život, kao ćeš poštovati moj? Ako nadržavaš svoj život i ne vodiš na svom životu, kako misliš, kako ćeš čuvati mene, kako ćeš održavati moj život, kako ćeš meni pomoći da opstanem? Zato Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio, strogo zabranio da čovjek izvrši samoubistvo. Nema situacije, nema opravdanja čovjek da može oduzeti sebi život. Čak Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تُلْقُوا بِيَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ Nemojte bacati sami sebe svojim rukama propast. Jer pametan i razuman čovjek, a kamo li vjerni, ne može sebi dozvoliti, draga moja braća i ne može sebi dozvoliti šta? Da se ubi. Da uradi nešto što će naškoditi njegovom zdravlju. Onda ga islamski učenjaci, shodno ovome, biva obaveza važi da čovjek vodi računa o svome zdravlju i da uzme sve dnjavučke propisane uzroke, šta? Da bude u zdravlju, i to je jedno od velike blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala koju nažalost mnogi mi ne koristimo jer zdrave čovjek treba iskoristiti prije nego što mu dođe bolest. Čak ćete vidjeti da je Allah sallallahu sallallahu wa wa sallam osvodio za suicid, samo bi da mu nije htio ženazu. Ali ispravno mišljenje pogleda mi jeste da se samo ubici. Muslimani koji je bio musliman, koji se dogodio sa ovom musliman, klanja pa se dobro. Nasuli se, zamotaje se čepine, klanja mu se ženaza ukopava se u prijebi muslimana, ali to što poslanik sallallahu alaihi wa nije htio da samo ubici klanja ženazu kao islamski mišljenjaci, to je da bi pokazao svome ummetu na veličinu grijeha. I ono da je propisano, kako kao islamski učenjaci, da prvaci, i učenjaci i i ljudi u selu, u kvartu, u gradu ne prisustuju, šta? na namazu, samo ubici. Ali ostali muslimani će klanjati tom, šta? Dženazu, jer on je musliman. On je musliman bez obzira što je digao ruku na sebe i što je izvršio samoubistvo, da ne bismo pogrešno shvatili ovaj propis. Ali želimo samo ovim primjerom reći na veličinu tog greha i na nužnosti i ukazati na nužnost vođenje računa o svome životu, drago moja braćo i cijenjeni sestri. Pa dakle, kad ćemo naći tako žestoke propise, po pitanju samoubistva, o zabrani oduzimanja sebi života, onda pogledajmo Kako su došli žestoki, žestoki tekstovi Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju ubijanja drugoga čovjeka. Pazite, na kraju krajeva, ne gledajući na ideologiju, ne gledajući na boju kože, ne gledajući šta je na vjeru i razlike među ljudima. Jer tekstovi Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u određenim situacijama su općeniti, a u određenim situacijama šta? Specifični. Pa ćete naći da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da čovjek ubija svoju djecu. Kako svoju djecu? Ti će čovjek ubi svoje djece. Jeste. Allah subhanahu wa ta'ala kaže vola taktulu evladekum Nemojte ubijati vašu djecu. Čitao sam prije par godina jednu statistiku i određene prognoze I kažu da je u Sarajevu za samo par godina više je izvršena bortusa nego što su četnici pobili djece u Bosni i Hercegovini. Za tri i pol godine rata. To su katastrofalne statistike, to su poražavajuće činjenice, draga moja braća i sestra. ima pravo da uzme djetetu život? Nema razlike da li dijete imalo utroju majke 7 dana ili imalo šta četiri mjeseci ili 9 mjeseci. Nema razlike kod ogromnog dijela islamskog učenja koji skoro da išma po tom pitanju. Nema razlike. Nema razlike. Zato što je to živo biće. Allah subhanahu wa ta'ala ga je okarakterisao kao živo biće. Nema niko pravo, ni otac ni majka, da oduzmu ono što je najsvetije u šarijatu, to je čovjekov život. I na ovu temu se može mnogo što što govoriti. I ovo je tema koja se mora govoriti među omladinom. Ovo je tema koja se mora govoriti među našim narodom. Jer, nažalost, ljudi ubijaju svoju djecu iz strahog i maštine. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَقُمْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقَ Nemojte ubijati vašu djecu iz strahog i maštine. Nahnu narzukukum iyyahum. Mi i vas i mi hranimo. A u drugom kuranskom ajetu došlo. Nahnu ne uzukuhum i jakom. Mi i vas i mi, i, mi i vas radimo, odradimo. I to sam slučajno spominu. Zašto ne prvo na jednom jednom kuranskom ajetu? Allah subhanahu wa ta'ala prvo spominje da hrani roditelje pa djecu, a u drugom kuranskom ajetu spominje da prvo hrani šta? Djecu pa roditelje. I to ima svoj smisao. Zašto je obrnut? Na dva mjesta došao kuranski ajet. Ali se želi reći Pa pogledaj u sebe, roditelju, ako si ti u životu 30 i 40 godina, Allah te rani, pa da će Allah subhanahu ta'ala na faku. I to dijete, nemoj se sikirati, nemoj ubijati svoje dijete i zdravo i A nažalost, u mnogim brakovima, malo ćete naći brakova danas, a da za sebe nemaju po dva, tri ili četiri abortusa i tako dalje. To su, kažem, poražavajuće činjenice. To su poražavajući, to je naše stanje. I nema izlaza našim narodom ovdje na ovim prostorima osim u državanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri i Allahu propisa, pogotovo kada ova stvar u pitanju. Jer da je 200.000 mačaka na jednom mjestu ubijeno, to je bila pomila mesa. A zamislite, toliko 200.000 ljudi u par godina nestane sa ovih prostora. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ubijanje drugih ljudi Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je ubrajao, ubrajao ubijstvo drugoga. A? U jedan od najvećih grijeha. Jedan od najvećih šta? Grijeha. I nazvao je Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam išteni bu seba na Kolite se sedam velikih grijeha, ali su obisani ti veliki grijesi sa riječima na ubitata. Što podrazumijeva? Šta? Mumlikat. Dijela koja čovjeka ruši, ubijaju ga. Onaj ko uradi ubijstvo, ko počne ubijstvo, neka zna da je to propast. Za njega prvom. Jer Allah poslanik svoj opisao da su ta djela, odnosno da je to djelo, djelo koje čovjeka ruši i uništava. I taj čovjek, ubica, zapamtite na dunjavu, na ovome svijetu, će biti upropašten. Moguće da je jedna od mudrosti propasti tog čovjeka koji počinje ubistvo, to što nikada neće naći rahatluka, zapamtite. Za ubicu, nema rahatluka na dojavu. Od momenta kad počinje ubistvo, za njega više nema sreće. Jer kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neprestano će čovjek biti u rahatu. U miru, u spokojstvu, ma lam yusib damen harama sve dok ne bude prolio krv koju Allah dala za mene. Pazite, grijesi, donosi nesreć u čovjekoj duši. Pa ste vidjeti čovjeka a? Čovjek se drogira, čini ovo i ono, blud, tako dalje. Osjeća probleme, i je jer duska duša koja se naslađuje na haram način, na dozvoljen način, mora da pati, zapamati. To kaže jedan pjesnik u arabskom jeziku, popio sam prvu čašu alkohola, i slasti, ali drugog sam liječio, pa se dobro liječio, prvu pružaš. I čovjek koji proba prvi put drogu, uživa, ali drugi put kad uzme dozu šta, liječi ranja od prve i tako dalje i tako dalje dok na kraju ne padne, jer to su bolovi. I na kraju uzima drogu i uzima alkohol i tako dalje, ne iz slasti, nego iz čega? Iz bola, jer ako ne bude uzimao to i ne bude radio grijehe, boli ga. Draga moja veća sestra. Zato čovjek kaže, može se povratiti koliko god za glavi i zagrebi padne u glavi. Po pitanju raznih ovih poroga, ali ako proli krv, izvrši ubistvo sa pa se dobro, jer drugo je ubistvo šta? iznehate, Šerijat pravi razlik u pitanju ubistava. Krivično pravo šerijatu postoji, ima tri vrste ubistva, ima slučaj, čovjek vozi auto, udari čovjeka, bože mu Allah neko odredio i tako, razumijete li? Ne zna da ubistvo može biti ubistvo slično ubistvo sa predomišljajem. Ali ubistvo sa predomišljajem takav čovjek nikada neće osjetiti sreću i rahatu kao kaže Allah poslanik sallallahu ali E, ako znamo tu činjenicu, onda moramo vidjeti i moramo znati veličinu svijetosti života u islamu Uzviše Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَرًا Ne može se desiti da vjernik ubije vjernika osim iz nahata. Znači iz nahata može se desiti da čovjek ubije čovjeka. Iz nahata. Nije htio. Odbio ovo čovjek, gađa Anzeca, promaši ili neko izgledi, ubije čovjeka, Bože moj. Allah tako odredio, nije htio. I svakom se to može desiti. Da nas Allah slušao iskušenje. Ali, ko ubije vjernika sa predumišljanjem, namjerno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ عَدَّ عَذَابًا عَظِيمًا A onaj vjernik ko bude, onaj čovjek koji bude ubio vjernika namjerno, s predumišljanjem, Nigdje nećete naći u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je na jednom mjestu toliko, toliko je broj kazni došao. Za neko šta? Djelo. Kao što ćete naći u pitanju ovog slučaja. Gdje je Allah subhanahu wa ta'ala pet kazni srezao i obećao onome ko ubije vjernika. Pet kazni. Koja je prva? Feđeza u džahannam. Njegova, njegova kazna je džahannam. Na sudnjem danu ide u džahannam. Haliden fiha. Ostaće dugo, dugo, dugo vremena u džahannamu. وغضب الله عليه الله će se rasrditi na njega ولعنه i Allah će ga prokleti وعد له عذابا عظيما i Allah subhanahu wa ta'ala peta stvar odredi mu i žestoku kaznu što upućuje na svetost života navodiš dragi moj brate i sestro o čovjekovom životu o čovjekovom životu svejedno da li on bio musliman ili on bio šta ne musliman ne musliman Također, Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o Habilu i Kabilu, dvoj sinu Adama alaihi tako u suri Al-Ma'idu, je Kabil htio da digne svoju ruku na brata svoga, i to je prvo ubijstvo na zemlji koje se desilo. I kaže islamski učenjaci, neće niko počiniti ubijstvo do sudnjega dana, a da neće imati odgovornosti Kabil koji je prvi učinio ubijstvo u odnosu na svoga brata. Ova ima kaznu, razumijete li? Ali u tome učestvuje i Gabil i on će na svojom danu također podnijeti teret. Jer je on prvi taj koji uveo taj adet, taj običaj na zemlji. Sada lika Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر عمل عمل بها إلى يوم القيامة كو neki sunnet ha? put ili možemo reći adet običaj i tako dalje, koji je lijep, imat će nagradu za to kogod bude radio po tom njegovom šta, putu, išao njegovim putem. A ono ne neće biti umanjena nagrada. Ali isto tako, ko bude uveo neki loš običaj, oživio neki loš adel, on će imati kasnu i snosit će odgovornost za svakog onoga ko bude išao šta? Njegovim putem vodite računa. Od osjeća u tom kontekstu govorimo o Kabiru, koji je uveo ovaj običaj u bisku i ima odgovornost do sudnjega dana za svakoga onoga ko bude ubijen. E, Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o tom slučaju kaže min ajli dhalike katabna ala bani Israil أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Mi smo zbog toga propisali sinovima Israilovima. Ko bude ubio čovjeka, na pravdi Boga što mi kažemo, bespravno. A taj čovjek nije nikog ubio, nije ubica, Nije činio na zemlji kao da je pobio čitavo čovječanstvo. Uditi čovjeka bespravno i šta? Jednako ubijati čitavo čovječanstvo. Allah subhanahu wa ta'ala jasno u tom kontekstu govori u Kur'anima. To je kuransko, to, to je kuranski metod. I to je kuransko pravilo koje je bilo u Tevratu. I to je kuransko pravilo koje, odnosno pravilo Allah subhanahu ta'ala koje je bilo u Tevratu i to je Allahovo pravilo koje je obnovljeno također šta? وقرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم Sve u cilju zaštite ljudskog života i da se ljudi ne igraju sa tuđim, sa tuđim životinjama, životima. Čak kada je u pitanju čovjek koji nije musliman, ali ima ugovor sa muslimanima o životu, o suživotu, jer Islam prihvata suživot sa ugovorom Razumijete li? Sa drugim konfesijama, sa drugim religijama. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je također strogo zabrani ubiti takvog čovjeka. Hadisi, bilježi na Buhari i Muslim u Sahihu. Ko bude ubio čovjeka s kim muslimani imaju ugovor, dogovor. A? Neće osjetiti miris dženneta. A njegov miris se osjeća 70 godina šta? Hodne. Žestoki tekstovi koji su došli u Kur'anu sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam sve u cilju očuvanja ljudskog, ljudskog života. Čak ćete naći u tom kontekstu ako bi se desilo da čovjek počinje ubijstvo šerijat je došao sa žestokim kaznama. Sa žestokim kaznama za ulicu. I to je ono pitanje koje tretira pitanje krivičnog prava u šerijatu gdje se govori o kaznama određenim svejedno za krađu ili za blud ili za neke druge prekršaje gdje postoje sankcije, sankcije u šerijatu. A to je nesas. Da Allah subhanahu wa ta'ala propisao oko za oko, zub za zub, rame za rame, život za život. Nema ubijanja. Ako se desi, pa se za namjerno ubijstvo, šerijat je propisao isto tako ubijstvo, ubijstvo. se. U islamskoj državi govorio, naravno. To je Allahu subhanahu wa ta'ala zakon. I to sprovodi država. Ne pojedinac, nijekom slučaju. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Vi u kisasu, u odmazdi, imajte život. Ovo vi koji pamet imate. Jer ubicu koji je osvjedočeni ubica, ogrezni ubica, koji je jedan put za predumišljen, zapamite, nema, možete ga držati u zatvoru 20-30 godina, pustite ga opučeni. To je pravilo. Ko je jedan put ubio namjerno, pustite ga iz zatvora, držite ga koliko god Pustite ga, opet će ubiti. Ali ako porodica oprosti od njegove ubijenog bližnje rodbine, bilo ko da oprosti, bilo ko se dobro, taj čovjek onda, šta? Ne biva da nije izvršena smrtna kazna, nego onda mora platiti krvarima. To su posebni propisi, samo želimo ovim reći da vijat čak vodi računa i o tome da je propisao žestoke kazne za onoga ko bi se usudio da oduzme nekome život na ovakav jedan način sve u cilju zaštite tvog i mog života, dragi brate i sestro. S treće strane, ako pogledamo, vidjet ćemo da je na naredio obveznost održavanja svoga života i da je preduzeo sve mjere da bi čovjek čuvao i štitio svoj život. Kako ćete naći da Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže: "Liječite se, pazite, liječite se. Održavajte svoj život. Jer kao kaže u komentaru Tahavine Akide Ibn Abi Lejsa al-Hanafi, Zatim se o tome govori također u Kajim Rahmatullahi Ali, da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjekovo tijelo i odredio je zakone po kojima ostaje ljudsko tijelo. I dok funkcioniše ljudsko tijelo, dok ono biva plodno, a, Tlo u kome može ostati duša. A nikada neće niko saznati šta stvar duše. Zapamtite, možemo izraživati Boža. I mogu, mogu naučnici doći do ne znam kakvih otkrića i saznanja, ali pitanje duše koja se nalazi u našim prsima, odnosno u našim tijelima, zapamtite nikada neće otkriti. To je jedno tajni koje Allah subhanahu ta'ala propisao. Nikada niko neće saznati pitanje duše. Ali postoji zakoni po kojima ljudsko tijelo mi održavamo u životu, Allah ih postavio tako i održavamo u životu. I dok je to tijelo je dobro, a, dok je po tim zakonima, biva polodno tlo, odnosno mjesto u kome se duša zadržava. Sa voljom i odredom Allah subhanahu wa ta'ala. E, to nije tijelo može oboliti. Mogu, može izaći iz ravnoteži. Iz ravnoteži. E, tada Allah poslani sallallahu alaihi sallam kaže liječite se, tražite lijeka i vratite u normalu jer definicija zdrava u arabskom jeziku jeste ravnoteža da čovjek u tijelu bude ravnoteži, čini se ravnoteže, poremeti se je bolesti. Moramo vratiti ravnotežu, liječite se. Jer nije Allah spustio nijednu bolest, a šta? Nije dao lijeka za tu bolest. Osim smrti, kao što kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Zato Veoma bitna stvar da ljudi shvate ove stvari, ove činjenice, da bi shvatili važnost svog života. U tom kontekstu, u kontekstu traženja lijeka, povod ove teme, odnosno povod ove akcije, želim pogovoriti nešto što je bilo veoma slično, veoma slično davanju krvi u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je hijjama, vađenje krvi iz tijela. Ovo je lijek ili metod, tehnika liječenja koja je bila poznata u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje shodno bolovim određenim koji se nalaze u čovjekom tijelu vadi se a, krv. Pa ljudi koji su specializirali se u tom polju znaju. Ako imaš problema u glavi, vadi na tom i tom mjestu iz glavi krv. A? Ako imaš neke druge bolove, vade ih ispleći i na određenim mjestima, i to ne može da radi svako naravno, kao što je poznato, i na trećem mjestu to su noge. Gdje na sada tri neka mjesta vadi se krv. I jer, pazite dobro, ne govorim sa medijskog aspekta, ne govorim sa stanovišta šarijeta. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio da šeitan hoda šta? Putem krvi. Putem krvi. I nema niko od nas, da ne, nije mu omogućeno da prođe šetan i da kola. Po ljudskom kruži. Zato ćete vidjeti kada Allah poslani sallallahu alaihi sallam govori o postu. Kaže da je tu alaihi besijam. Služite mu protok i voz šeitanu čine. Postom. Zato kažu islamski učenjaci. Naši te tefsir kutubije. Kad govori u kontekstu posta, kako čovjek bio bogobojazan sa postom? Kaže, posti. Čim posti biva šta? Žedan i gladan. A čim je žedan, izlazi voda iz njegovog organizma. Poznate stvar, čim ima vode u krvi i u krvu u krvnu sudovima, a, i žilama, venama, sužavaju se, sužava se cirkulacija krvi. I čovjek postaje gljeni u tom jednom smislu. A s druge strane sužava prolaz šeitanima sužava prolaz šeitanu. I na taj način smanjuje svoje fizičke aktivnosti i smanjuje protok šeitanu i na taj način manje ima potrebe za griješenjem prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ćete naći čovjeka koji posti, koji je gladan i žedan, šta? Daleko manje čini grije, ima potrebu za griješenjem u odnosu na čovjeka koji ne posti. Zašto nam je ovo bitno? bitno nam je da kažemo sljedeće. Vezano za hijjamu, za vađenje krvi, krvi i čovjekovog organizma. Spomenu islamskim učenjama se da je najbolji period za krvi 17. dan, 19. dan i 21. dan od lunarnog kalendara. 17. šta? 19. i 21. Neparni dani nakon punog mjeseca. To ćemo sad govoriti u ne, neću. Ali, zapamtite dobro. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je propisao nama da postimo bijeli dan. Koji su to bijeli dani? 13, 14 i 15 dana Od mjeseca. U tim danima to su bijeli dani, tada je pun mjesec. Pun mjesec. Zato što mjesec ima utjecaj na čovjekov organizam i uzburkava se krv. Zato ćete vidjeti srčani onaj udare koji doživljavaju možda i tako dalje, i velike probleme sa pritisima koji ima, da ljudi u 13., 14., 15. dana imaju daleko više problema nego šta u običnim danima. Jer se uzburka čovjekova krv. Allah poslani za sve nama da kada postimo, da služimo šta postom, tu u krvi i nakon uzburkane krvi te dolazi 17. 19. i 21. dan kad se čovjek organizam stišava tada je propisano da se vadi krv iz čovjek organizma i tada je lik u tom kontekstu kažu islamski učenjaci način da čovjeka da se znoju u vijenim danima u ovim noćima 13, 14, 15 dana što nećete naći da se znoju u drugim noćima pogotovo čovjek koji spava možda ljeti direktno pod mjesecom i to je uopće poznata stvar dok vidite prijima osjeća i tako dalje, stvari su povezane na takav jedan način. Nije to mogao znati Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije toliko stoljeća. Razumite, nije to mogao znati Allah poslanik sallallahu alejhi ali da je obistio Allah subhanahu wa ta'ala koji je gospodar nebesa i zemlje i sunca i mjeseca i nas i na takav jedan način Allah poslanik sallallahu alaihi i je vadio krv iz svog tijela i došli su posebno kakvi propisi i po pitanju posta i po pitanju abdesta da li važni krvi kvari, ili ne kvari i tako dalje. Ali ono što je za nas bitno jeste da ta tehnika liječenja je bila prepoznata u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa i na taj način nema sumnji da oticanje krvi čovjekovog organizma, pogotovo ako ima na način dobrovoljnog davanja krvi, da čovjek još pomogne nekoga drugoga i on sam ima koristi, kao što ima koristi i njegov brat ili neki drugi čovjek koga uopće ne zna. I možda će doći i moj brate i cijenjena sestro na sunji dana kada Allah subhanahu wa ta'ala dao si krv, možda ćeš imati nagradu kod Allaha kao da si spasio čitavo čovječanstvo nemaš pojma. Jer možeš baš tvoja kap krvi svoj jesi li kad spasiti nekom život, nekom djetetu, nekom ženi, nekom čovjeku, ti nemaš pojma, da ti Allah samo kao utiše kao da spasio čovjekov život, jer čak što više, kao da spasio čitavu čovječanstvu. To je Allahova vjera, to je Allahov propis i nema šumhi, nema sumnji po tom pitanju da čovjek kaže, ja ne znam kome će ta krv, ili da će ovome ili onome, nema razlike po tom pitanju. Ljudi su svi ljudi. Ljudi su svi ljudi, čovjek ima nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala na takav jedan način. Možda još u ovom kontekstu da spomenemo da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio prodaju krvi. Zabranio šta? Prodaju krvi. Gdje je dozvoljeno da čovjek da krv? A? A da naplati za to. Oto da su islamski učenjaci čak raspravljali nakon davanja krvi kada neko još ponudi sendvič, kao što je to slučaj u našim bolnicama, nakon na e, krvi, da čovjek uzme sandvič, je da su islam kućenci za nastavu ovog haditha Allahu poslanika i pričali da li je čovjek to da uzme ili ne. da nema problema jer to nije ništa prodaja, ovaj, nego je to s te neke strane kao hedija jer ne može čovjek, to nije adekvatna nadoknada za ono što čovjek da od svoje krvi, od da nema problema da čovjek pojedini neki sandvič ili sok ili već šta mu neko pruži na takav jedan način, a ono što je zabranjeno jeste prodaja krvi, da čovjek napad 100-200 maraka, što će dati ovoliko ili onoliko krvi. Jer to je Allah, poslanik sallallahu Allah zabranio i to također ima svoj smisao. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Jer zaista mnogo je ljudi koji su potrebni, potrebni te krv. Ono što je žalosno jeste da je, nažalost, danas najjeftinija krv, krv muslimana, ima je na svakom koraku, na svakom koraku skoro, u čitavom svijetu. Ali je, molim Allah subhanahu ta'ala da popravi naše stanje i da krv muslimana ne bude tako jeftina. A da mi dajemo našu krv u ime Allah subhanahu ta'ala. Islamski davetski servis online Studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح اعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل Islamski davetski servis online Studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح اعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشهيد عريانا